Noriu, kad jūs nebūtumėte neišmana apie dvasinės dovanas. Kai dar buvote pagonis, kaip žinote, jūs traukte traukė prie nebilių stabų. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasios skatinamas, nesako, prakeiktas Jėzus. Ir ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnyščių, tačiau tas pats viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visą veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Antai vienam dvasia suteikia išmintie žodį, kitam ta pati dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam išgydymo dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasių atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelių jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš neranka, tai nepriklausau kūnui. Tai argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? O jeigu ausis tartų, kadangi aš neakis, tai aš nepriklausau kūnui. Tai argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas te būtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visas klausa, tai kur uoslė. Bet dabar Dievas sudėliojo kūnę narius ir kiekvieną jų kaip panorėjo. Jei visuma te būtų vienas narys, tai kur beliktų kūnas? Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia. Ar galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnesni kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame ypatingą pagarbą ir mūsų gėdingesnieji nariai gaubiami didesnio padarumo, kurio neprivalo mūsų padorieji nariai. Taigi tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jos tokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimo, ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui jo nariai. Tėvas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje, pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui eina stebuklų darimas, po to išgydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Argi visi apaštalai, ar visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai, ar visi turi išgydymo dovanų, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai, taigi jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų. Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią.